Ondotik manifestalariek paueko laborantza gambarak berritu duen amikuseko antenaren lokalaren estrenarat gomitatu dira. Han estrenaren babesteko polizalego bat. Egan behar da ekitaldi hortan haini zautetxi bazirela. Barnik Xavier Belen, FNSOako lehen dakaria, Alain Rousset, Akitaniako lehen dakaria, Pierre-André Duran prefeta besteak beste. Manifestalarien helburua intzuzen, etxarriko egoeraren txalatzea alen juzeti. Negoziak eta hautetxiaren ikusteko ez da ize izan, tirabirak izan dira poliza eta jendeen artean. Azkenean, Alain Rousset urbildu zaie Tachola Chaldi, interesgarria trukatu da. Écoutez, vous me laissez... Euh, ok, mais je vais regarder, je vous promets. pour, plein de raisons. c'est scandaleux. Je vais le prendre Barthélémy Aguerre, là, monsieur. Là, hein. le, président de la comité de communes a dit ça aussi. Hein, ça fait quand même plusieurs fois qu'il nous laisse des loups. Euh, Attention, monsieur Rousset, il a la peau très épaisse. Ah, oh oui, oui, il a la peau de Je prends connaissance, donc... Euh, voilà. Ageriko orai, Alain Roussetek, c'est irakurketa eta C segida emanen duen salaketa urri. Baina segur, manifestalarien zat, afera ez da hortan geldituko.